En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. sembla congelat, sembla congelat, sembla amb molta neu i molt de vent, amb amb, amb festes nadalenques us donem la benvinguda al nostre programa de Literalment. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Descobriu els improcontes a Malluc. Hola, sóc el Lluc i la meva secció, Improcontes, eh, és una secció en la qual eh, jo explico contes improvisats del moment, eh, utilitzant algun dels objectes que tingui o bueno, que hagi portat jo avui i en el cas concretament d'aquest programa jo he portat una ampolla de plàstic per fer el meu compte. És una ampolla de plàstic, perquè us ho pugueu imaginar, de, de Santes Creus, de Font del Pla Nova, eh, de mm, un litre i mig. Vale? Així la podeu visualitzar. Amb el tap de color blau i com unes bombolletes per aquí a, a l'etiqueta. Visualitzeu-la perquè la utilitzarem. Tot va començar un càlid matí d'estiu. Ell era a la platja prenent el sol, com cada matí. Va anar-se a remullar els peus perquè tenia molta calor i en entrar a l'aigua va notar alguna cosa que li tocava els peus. Es va espantar. Pensava que era un peix o un tauró, li feien molta por. Però, en mirar, va veure que no era res del que s'havia imaginat. Ans al contrari, el que va veure va ser una ampolla de plàstic. Aquella ampolla de plàstic havia arribat amb les onades Ell va mirar al seu voltant i va descobrir una cosa que li va posar la pell de gallina. Va veure que aquella ampolla que li havia tocat les cames no era l'única que havia arribat amb les onades. De fet, no només eren ampolles de plàstic, sinó tot, tot d'altres tipus de plàstic. Llaunes, envoltoris de llaunes i altres plàstics d'aquests repugnants es va horroritzar en veure tot, tot aquest espectacle de plastificat. El mar, el seu preuat mar. Una mica més i es va posar a plorar. Per sort, per sort, prop d'allí passava un grup de voluntaris que es dedicaven a netejar les platges de plàstic. Ell en veure'ls va sentir una onada de satisfacció i va decidir que a partir d'aquell dia ell també seria voluntari. Va sortir de la platja, de l'aigua, vaja, es va aixugar, es va vestir i un cop vestit va acostar-se a aquells voluntaris i va demanar per unir-s'hi. Li van donar una bossa d'escombraries perquè hi anés dipositant tots els plàstics que trobés i va tornar on minuts abans s'havia estat banyant. Va començar a treure plàstics i plàstics, fins que no en va quedar cap a la platja. Ell, en aquell moment, sentia més satisfet, però en descobrir que la seva platja no era l'única plena de plàstics, no va poder evitar continuar amb el seu voluntariat, ara no només a la seva platja, sinó en totes les platges del món. I conte contat. Ja s'ha acabat. Què tal? Us ha agradat el conte d'avui? Doncs si us ha agradat ens podem escoltar al proper programa. Ens veiem. Adeu! vida de plàstic. Es pot fer moltes coses. Vinga, vinga, un ompliu coses, ompliu coses. Gràcies, Lluc. A Literalment, llegim l'actualitat amb la Laia. Hola, soc la Laia i això és Llegim l'actualitat. Tal com indica el nom, aquesta és una secció on parlarem de llibres diferents dins d'una mateixa temàtica, on normalment seran fets relacionats amb la nostra actualitat, com ho poden ser els dies puntuals destacats. Aquests dies i aquelles setmanes últimes que hem passat tenen un aire de Nadal, i és que aquest ja és molt a prop, aquestes festes porten felicitat i el retrobament amb la família i amics. I és per això que, a part de gaudir d'aquestes festes, he portat una recollida de llibres, novel·les i similars que són ideals per a aquestes festes, que de ben segur que us acabaran de transportar en el paisatge idíl·lic que correspon al Nadal. En primer lloc, us recomano tres novel·les fantàstiques de Matt Hatch. Si ets una d'aquelles persones que creuen que hi ha coses impossibles, hauries de deixar de llegir aquest llibre immediatament. No és per a tu. Segueix llegint? Doncs comencem. Aquesta és una història d'aventures, neu, segrestadors, elfs, encara més neu i un nen d'11 anys que es diu Nicholas i que no té por de creure en la màgia. Aquest és l'argument de la primera novel·la titulada Un noi anomenat Nadal. Crec que és d'aquells que et fascina i et convida a llegir la novel·la amb els braços oberts, ja que dona molt a desitjar i saber què li passa al protagonista. A més, la màgia de Nadal és buscada per a grans i petits, ja que és una il·lusió que ens acull en aquestes dates. El mateix autor té altres novel·les inspirades en el Nadal, com ho és La noia que va salvar el Nadal i El pare Noel i jo. Chris Moore és l'encarregat d'acompanyar les històries amb les seves il·lustracions, i les tres són novel·les amenes que són destinades a un públic tan infantil com adult, ja que convida tothom a endinsar-se en les històries que donen lloc a aquestes festes. L'edició del següent llibre trobo que és molt interessant, ja que està pensat per ser interactiu i diferent al que estem acostumats a trobar. Són els llibres del cartell Joliu, on trobem un especial destinat al Nadal, el carter Juliu és l'encarregat de repartir les cartes a personatges ficticis, on sovint trobem petites mencions a contes tradicionals com ho pot ser la Rinxuls d'Or. El llibre conté cartes de debò que es poden materialitzar, és a dir, les podem treure del seu sobre corresponent i no totes són cartes com a tal, sinó que n'hi ha que són postals, petites notes i fins i tot podem trobar algun joc entre elles. L'autor i la il·lustradora són Alan i Janet Alberg i són obres diferents, però no per això tenen una menor qualitat, ja que són eines d'aproximar el lector a la història i d'aquesta manera podem endinsar-nos profundament en ella. Com a un d'ells, penso que és una manera d'innovar i profunditzar en la novel·la, ja que el destinatari de les cartes no només és el personatge fictici de la novel·la o del llibre, sinó que també ets tu. I per això també pots disfrutar de les cartes que reben aquests personatges ficticis. En algunes de les ocasions ja ho he comentat i és que considero que, tot i que hem de tenir en compte les novetats literàries del moment, tampoc podem deixar enrere les novel·les clàssiques. En aquest cas, podem anomenar el conte de Nadal, que és escrita per Charles Dickens. I tal i com el seu nom indica, la història té lloc durant aquests dies, els de Nadal, i està protagonitzat per Scrooge. Aquest, durant la nit de Nadal, rep la visita de tres fantasmes. El primer és el del passat, que el porta a veure la seva infància, on recorda els seus moments més feliços. En segon lloc, rep el fantasma del present, que el porta a veure l'ambient familiar del seu treballador. I també, últim, el, el fantasma del futur, que el porta a la seva soledat. És per això que el protagonista s'espanta i decideix canviar el seu caràcter i forma d'actuar, amb l'objectiu de recuperar el seu esperit de Nadal. D'aquesta novel·la trobem moltes adaptacions tant literàries com teatrals i també cinematogràfiques. Fins aquí llegim l'actualitat d'aquest mes. Bon Nadal i fins al pròxim programa. Aire de Nadal. Festes de Nadal. La secció de la Laia, la més divertida de totes. Gràcies, Laia! estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant literalment. Literalment. I a continuació, un reportatge ben especial amb el Jordi. you think Avui us porto un reportatge emblemàtic. L'escolteu a continuació sobre el club de lectura. No, Bueno, el Club de Lectura Sin Nombre surgió porque yo tengo un canal de Booktube, un canal de YouTube donde hablo de libros y que bueno, se llama El, Último Búnker y vi mucha gente que muchos canales que tenían grupos o clubes de lectura similares donde hablaban con su público de las lecturas y compartían sus impresiones. me pareció que molaba y, y yo quería hacer uno. No surgió mi primera idea, que era hacer un club de lectura solamente de fantasía, pero sí más adelante a raíz de leer La Isla del Tesoro y, sobre todo, de leer Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, que gente que yo conocía más o menos nos pusimos de acuerdo para, pues eso, para seguir haciendo lecturas conjuntas. Es una experiencia muy gratificante porque no solamente lees, sino que intentas prestar un pelín más de atención a los libros, porque así sabes que, pues eso, que la gente, porque lo vas, porque así los puedes comentar con la, con la gente, ¿no? Pues oye, pues esta, esta escena me ha llamado la atención, o cómo está escrito esto, o cómo. o qué, qué significará esta otra parte. Como digo, empezó a, raíz de, de, dos libros, y después de esos libros, pues, muchos de los que. vamos, algunos de los que nos habíamos puesto a leer, decidimos seguir leyendo juntos, pues, determinadas lecturas. Así leímos 1984, Frankenstein, también Orgullo y Prejuicio, Em, y algunos más modernos como Las hijas de Tara de Laura Gallego o la primera parte de la saga del Tensorado. Y nada, el club de lectura consiste en eso, en diferentes lecturas que hacemos mes a mes. Compartimos nuestras experiencias, nuestras opiniones sobre los libros y nos lo pasamos muy bien leyendo juntos. La próxima, por cierto, si os interesa, es Los Tres Mosqueteros. Empezamos en diciembre. A ver, mi opinión sobre el club de lectura, para mí, mi opinión es que para mí fue una liberación. Porque yo tengo mucho, mucho, mucho, mucho amor por los libros, me encanta leer, me puedo pasar horas leyendo, pero a mi alrededor no hay nadie con esa pasión tan grande como la que tengo yo. Entonces, el poder leer algo, tener gente con quien eh, poder eh, comentarlo, el poder dar mis opiniones o simplemente, oye, mira, que me acabo de descubrir esta nueva editorial, oye, mira, acabo de descubrir este nuevo libro que es maravilloso, que esas personas me recomiendan cosas a mí, todo eso para mí es muy, muy, muy, muy satisfactorio. Y yo creo que los clubes de lectura se están empezando a, a, a hacer cada vez más grandes porque a mucha gente le ocurre la que a mí. Mm, mucha pasión por los libros, poca gente con quien comentar. Luego he descubierto eh, clubs de lectura por Instagram en plan de, oye, mira, ha sacado, por ejemplo, eh, el nuevo libro de mm, tal título quién se quiere apuntar. Entonces apuntarse gente que no se conoce de nada, simplemente por el hecho de poder leerse todos juntos ese libro que acaba de salir. Eh, yo creo que, más que nada está enfocado un poco a eso, a poder comentar los libros que te gustan con gente y, y tener varias opiniones. Y el hecho de que mucha gente no se conozca, simplemente tengan en común el club, lo hace para, para mi ver más interesante porque de esa manera tienes opiniones totalmente eh, nuevas que nunca te ibas a esperar de una persona que conoces. Entonces es un punto de vista eh, diferente, algo distinto a lo que sueles, la gente suele ver. Esa es mi, pequeña opinión. Al club de lectura, un club de molts llibres i que es, i, i, es, i es llegeixen molt. Gràcies, Jordi. Fum, fum, fum. El, el Nadal congelat, el Nadal congelat. Festa de Nadal, passeu-vos molt bé. I espero que us, us, us hagi agradat aquest programa d'avui. Moltes gràcies i bones festa, i, i bones festes i feliç 2022.